الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر فقد الله جل شانه إذا نسمى صلاة السلام وتسليم الله وتسليم محمد صلى الله عليه وسلم قال uzvišeni الله تبارك وتعالى ta'ala Ovi koji vjerujete Bojte se Allah lašanuhu istinskom bogbojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslima. Čemu sam mislio da Allahu tabarak wa ta'ala pomoć na će razgovorimo da ga braću jeste jedna stvar koja je veoma bitna. I zato bi ja volio na jedan način da budem što kraći. I zato da smo Bog do mi svi da kažemo, kad kažem svi počinjem od sebe prvo, da smo Bog do mi svi na tom stupnju imana, da nam se u pet minuta nešto kaže pa da to razumijemo. Jer prvim generacijama nije bilo potrebno mnogo govora. Njihovi vazovi i njihovi govori su znali da budu i po pet minuta. Znao neko od selefa da izađe na mimber i da kaže ljudima samo bojite se Allaha i da siđe sa mimbera. Međutim, zato što su srca bila čista, zato što su srca upijala, jednom kada mu se kaže boj se Allaha, znači zamisli Allahu tabarak wa ta'ala veličinu, pa isto ga uzme pouku i poruku. I zato da Bog do da Bog da možemo večera samo da pročitamo ove hadise koje sam mislio, koje sam mislio da vam i da vam je večeras uz Allahu tabarik wa ta'ala pomoć spomenu. Draga braćo, večera sam mislio da kažem nešto, naravno prije svega opominjujući sebe. I ovaj ders držim prvo sebi, pa onda vam. Da kažem nešto o opasnosti čovjekovog jezika. Odnosno, o bolesti i bolestima jezika. Pa tako na samom početku bi želio skrenuti pažnju na jednu stvar, a to je da mi ako pogledamo, vidjet ćemo da su muslimani u musibetu, u nedaći. Radi jednog od dva razloga, ili možda radi oba dva razloga. A to je da su u nedaćama i problema, ili zato što, je, što su došli nevjernici, znači ne muslimani, i kažnjavaju prave probleme, prave spletke muslimanima. Druga stvar je zato što su muslima, e, druga stvar je što su muslimani u problemu, u musibetima, u belajima jedni sa drugima, odnosno jedni radi drugih. Gdje god da pogledamo, vidjet ćemo da se radi o jednoj ili drugoj, a ponekad o oba dvije stvari. Ako pogledamo u drugu stvar, to je kada su muslimani međusobno zavađeni, međusobno ratu i tako dalje, draga braću, svemu tome je uzrok i sve je to počelo radi jezika. Samo tome je uzrok i sve je to počelo radi jezika. Pa tako svaka fitna koja se desi među muslimanima i svaka fitna koja se desila u historiji islama među muslimanima, znači to je samo plod nečijeg jezika. I zato i mi ovdje, kao skupina, kao omladina, kao jedan džamat, ako dođe do fitne među nama, dolazilo je i dolazi i doći će samo radi, samo radi ljudskih jezika. Zatim druga stvar, a to je da vidimo kako jezik, ovaj jezik koji nam se nalazi u ustima, ovaj jezik vrlo lahko može da zaradi džennet, a isto tako vrlo lahko može da zaradi džahnem. I zato pogledajte, samo, samo ću vam spomenuti jedan hadis. A to je kako lahko čovjek svojim jezikom može da dobije veliku nagradu. Kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam u hadijskoj zabilježi imam Bukhari muslim u svojim sahihima od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da Allah poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao kalimatani. Da Allah poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao kalimatani khafifatani ala lisan, thakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah i bihamdi, subhanallah i Kaže dvije riječi, dvije riječi. Kaže koje su lahke na jeziku, a teški na mizan, teški na mizanu. teške na sunnjem danu. Habibe tani ila rahman, a drage uzvišenom Allahu, drage milostivom. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi lazim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi lazim. Ove dvije riječi, poslanik alaihi salatu wasalam, kaže da su teške na mizanu. To jeste, mnogo će ove dvije riječi, imat će veliku, veliku težinu, kada se na sudnjem danu ljudima budu vagali, vagala djela. Međutim, pogledajte kako lahko da izgovorim. Da čovjek kaže subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ili se morio, nije se morio. Ili mu uzela vremena, nije mu uzela vremena. Međutim, šta? Lahko. Isto tako drugi vid zikra. Da čovjek kaže la hawla wala quwata illa billahi la aliyyil azim. Da donese salavat na poslanika. Jednom doneseš salavat na poslanika alaihi salatu wasalam. Tvoj jezik jednom kaže Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allah tabarak wa ta'ala na tebe desi salavata donesu. I spomeneš jednom Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Uzvišene Allah tabarak wa ta'ala spomene tebe deset puta. Je to teško? Lahko. Međutim, isto tako ćete vidjeti kroz ovaj ders. Kako ovaj jezik lahko može da odvede svog sahibiju, da ga odvede u džehennamsku vatru, da Allah tabaraka wa ta'ala o tome saču. Pa tako, na samom početku ćemo spomenuti neke ajete, u stvari ajete i hadise, i sunnata, hadise sunnata Allahovog posanika, alaihi salatu wasalam, u kojima se govori o jeziku. Pa tako prvo ajet iz sura al hujurat koji vam je poznat gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَا يَغَتَ بَعْدُكُمْ بَعْدَ A u gibetu ćemo opširnije govoriti kasno. Kaže nemojte jedni druge gibetiti. A yuhibbu ahadukum a yakula lahma ahihi mejtan fa karihtumu. Kaže zar neko od vas voli da jede meso svog mrtvog brata. I nemojte jedni druge gibetiti, zar neko od vas voli da jede mjesa svog mrtvog brata. Ovdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, gibet, greh koji se zove gibet, poredi sa jedenjem mjesa tvog umrlog brata. Znači, na primjer, da sad neko od nas, jeli, svak od nas ima prijatelj. I sada je neko toliko, da kažemo, zao i loš čovjek, da taj njegov brat kad umre, znači, zamislite, uzme i počne ga bukvalno jes. Šta je to? To je odvrat. Znači, Allah Đelešanu nam to navodi u Kur'anu kao primjer odvratnosti. Znači, može li se zamisliti da čovjek jede čovjeka? I to ne svakog čovjeka, svog najbližeg prijatelja, da ga jede. Znači, to odvratno? Jeste nego odvratno. Gibet je isto tako odvratno. Znači, da jedeš, odnosno, da gibetiš svog brata, isto tako je, isto tako odvratno. I zato Ibn Qajim, da mu se Allah Đelešanu smiluje, kaže, ima da lijep govor, kaže, subhanallah, Kaže, ima ljudi, neće jes haram. Neće jes haram. Znači, musliman, i sigurno sad, evo mi, kad bi nam došlo neko i rekao, evo ti sinsko meso jedi ga. Bil ga jeo, ne bi ga jeo. Kaže, Ibn Qayyim, ima ljudi koji kada mu se pundio haram, ne bi ga nikada pojio. A kaže, i danju i noću, kaže, jede mesa muslimana. I danju i noću, jede mesa muslimana. I ne samo to, nego jede mesa u lemej, le, meso pobožni ljudi, ljudi koji radi na podlji islama. I ne opet samo to, ima i oni koji su to uzeli i badetom. Znači koji smatraju da je govor o ulemi i da opominješ na njiho, da govoriš o njihovim greškama, da je to i badet. I nikoga nisu ostavili. A da oni mu nisu govorili da je vaki, da je, da je to ulema vladara, da je to ljudi koji su upali u novatarije, da su, imaju ove greške, imaju... Znači nisu ostavili. Znači uzeli su to i batitom. I zato još jednom se vraćam na to i kažem, znači zamislite kako je to odvratno. Jesti to tako mjesto. E isto tako je odvratno da jedeš, odnosno da gibetiš svog brata muslimana. I zato ako pogledamo u sunnet Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, vidjet ćemo koliko je došlo hadisa u kojima se govori o jeziku. I kao što ćemo vidjeti također, da Allah poslanik alaihi salatu wasalam se obraću ashabima i govorio im, kaže, najviše što se bojim za tebe je, kaže, ovo. Oh. Kao što mu je došlo, kao što ćemo vam spomenuti hadis, ashab da pita Allahu poslanik, Allahu poslanik, čega se najviše za mene bojiš? Kaže, poslanik, najviše za tebe bojim ovoga. Pa, pa mu uzije svoj jezik. Najviše se za tebe bojim čega? Ovoga. Pa tako se bilo žima Buhari muslim od Abdullah ibn Amra, al-Asa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao al muslimu al muslim muslimani je men salima al muslimun min lisanihi wa yadihi muslimani ona od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani muslimani znači ovdje se misli pravi musliman ne misli se da onaj ko gibeti ili ko udara ili ko ubija da nije musliman, da je toga nevjernik, ne. Nego ovdje se misli pravi i potpuni musliman sa pravim i potpunim islamom. Je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni šta? Su mirni drugi muslimani. I zato kao što ćemo vidjeti, znači između ostalo kada čovjek gibeti čovjeka, između ostalo kada ga gibeti, znači to samo gibeti. I gibet nije samo toliki grije samo zato što si ti nekoga ogovorio, pod navodnicima. Nego što za sobom to povlači toliko stvari i drugih grijeha, među kojima je zato što stok čovjeka izijetio. I taj čovjek nije miran od tebe. I zato pogledajte, ponekad, znači ponekad taj neki psihički udar na čovjeka je mnogo teži nego fizički. Znači nekad da dođe čovjek da ti udari šamar i kaže izvini Boga ti došlo mi udari ob ti. Znači do, prođe, halališ mu. Znači, može to da se završi u pola sata. Međutim, kada znaš da neko o tebi govori, da te gibeti, da govori o tvojoj časti, znači to ljudima zna da traje danima i danima. Da bude gori problem i gori ezijet za muslimana, nego da smo fizički, nego da smo fizički naškodi. Tako je zabilio Žimam Buhari i Trmizi u svom sunanu od Sehlim Sa'ada Sa'idija. Radijallahu ta'ala anhu, hadis u kojem Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam kaže, obraćajući se naravno nama, kaže, men jadmen li ma bejna lahjejihi wa bejna riđelejihi admen lahul džanna. Kaže, ko mi, ko mi garantuje? Ono što je između njegovih usana i ono što je između njegovih noga, ja mu garantujem džennet. Ko mi garantuje? Ono što je između njegovih vilica, misli se na jezik, I ono što između njegovih noga, misli se na polni organ, kaže, ja njemu garantujem džennet. Znači, pogledajte kako poslanik, alaihi salatu wasalam, poredi ove dvije stvari. A to je polni organ jezik. Polni organ, zašto? Zato što čini ta veliki grijeh koji se zove zinaluk. A jezik, zato što isto dolazi sa velikim problemima i zato što dolazi sa velikim, sa velikim usimetom. I zato pogledajte ovdje, ovdje Allah, poslanik, alaihi salatu wasalam, onome, znači ovo, Znači posebno ode da obratimo pažnju, znači da ode omladina na ovo obrati pažnju. Ko garantujem da će sačuvati svoj polni organ od harama i svoj jezik, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam mu garantuje, mu garantuje džennet. Tako je zabilježi imam termizi u svom sunanu od Muaz ibn Džabala radi Allahu ta'ala anhu. Onaj duži hadis koji je razgovor između gdje Muaz radi Allah ta'ala anhu pita Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam pa između ostalog da mu poslanik alejhi salatu vesselam kaže kuffa alejka hada čuvaj kaže ovo pa on pokazuje na svoj jezik pa mu kaže Muaz ibn Jabal radijallahu ta'ala anhu Allahu poslanik zar ćemo biti kažnjavani to zar ćemo biti od, zar ćemo odgovarati za ono što govorimo zar ćemo odgovarati za ono što reknemo on pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam thakilatka ummuk To je jedan izraz koji bi ono značio kod nas u prilike teško tebi. Fekeletke umuke, kaže, teško tebi, pa kaže, zar će ljudi biti bacani u džahannam na svoja lica, osim radi onoga što su posijali, osim radi onoga što su posijali njihovi jezd. Također, zabilež imam termiziju u svom sunanu, od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu tala anhu da Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam kaže Iza asbah abn Adam kaže kada osvane sin Adamu znači svako jutro svako jutro kada osvane sin Adamu, kaže, svi dijelovi tijela se obraćaju jeziku i kažu, ittaqillaha fina. Svi dijelovi tijela se obraćaju čovjeku i kažu, ittaqillaha fina, boj se Allaha radi nas, fa innama nahnu bike. Jer kaže, mi smo, kakav si ti, idi in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna kaže ako ti budeš na pravom putu ako ti budeš dobar i mi ćemo biti dobri ako ti budeš loš ako ti skreneš i mi ćemo skrenuti I zato pogledajte samo ovo, znači zamislite samo ovaj hadis i sjetite se, znači od prizora sudnjeg dana, kada će onima koji su opet jezicima svojim, Allah tbaraka wa ta'ala, u suri An-Nur, kada govori onima koji su potvarali vjernice, Allah tbaraka wa ta'ala kaže, jevme tešhedu, ili u kirajetu drugom, jevme ješhedu, alejihim al-sinatuhum. Kaže, na dan kada budu protiv njih svjedočili, Prvo što je spomenuto njihovi jezici. Na dan kada budu usvjedočili njihovi jezici i njihove ruke i njihove noge za ono što su radili. I zato znate da čovjek kada bude na sunnijem dan, da će njegova usta biti zapečićena. Da će njegova usta biti zapečićena i da će njegovi, da će njegovi udovi govoriti. To jeste neće on imat, imat moć govor. Nego će Allah dati jeziku, pazi, ne da on sad kod, kod kontroliše. Nego jezič, jezik kao znači poseban da kažemo insan će govoriti pa će govoriti šta si ti govorio, svjedočio pred tebe, pa će ruke tvoje svjedočiti, pa će noge tvoje, sve će svjedočiti protiv koga? Protiv čovjeka. Znači, jesi li išao ovdje? Jer na dunjaluku si imao kontrole nad njima. Pa si svojim rukama činio haram, i svojim nogama si činio haram, i svojim jezikom si činio haram, međutim, na sunnijem danu će oni svjedočiti protiv koga. Između ostalog, ko će svjedočiti protiv tebe i svjedoče tvoj jezik. I zato pogledajte i selef, da im se Allah tibarak ta'ala smiluje. Znači, koliko su vodili, koliko su vodili računa u svom jeziku. Koliko su vodili računa u svom jeziku. Pa se prenosi da jedne prilike, da jedne prilike, Omer radijallahu ta'la anhu, ušao Ebu Bekru es-Siddiqu. Da Omer radijallahu ta'la anhu, ušao Ebu Bekru es-Siddiqu. I našao ga kako se drži za svoj jezik. I našao ga kako se drži za svoj jezik. Pa mu kaže, pa mu kaže, šta je, zašto to radiš? Kaže, hada avreda nima vart. Kaže, ovo će mu Bela odvesti. Znači, bojio se Abu Bekra, radijel Allah tala anhu, zašto? Da ga njegov jezik ne odvede. Da ga ne odvede u što? Da ga ne odvede u džahannam. I zato, kao što je rekao Abdullah ibn Mas'ud, radijel Allah tala anhu, kaže, nema stvari na dunjaluku da joj je potrebnije da bude duže u zatvor od jezika. Nema stvari koje je potrebniji zatvor od čovjekovog jezika. Između ostalog, što se također prenosi od Selefa, kao što, reku, kao što govori Abu Darda, kaže Allah ti učinio dva uha, a jedna usta, jedan jezik, da više je slušaš nego što govoriš. Da više je slušaš nego što govoriš. Međutim, ovo je, ovo je čovjeku teško. I zato, brate, pažni ljudi kada govori, malo je onih koji imaju, tako da kažemo, edeb da saslušaju. Znači, on kaže i ti kada, i ti kada. Znači, međutim, da saslušaš, da imaš edeb da saslušaš, znači, malo je ljudi. I zato pogledajte, obratite pažnju, sigurno ste na to nilazi. U koliko hadisa Allahu poslanika alejhi salatu vesselam se spominje da poslanik alejhi salatu vesselam rekao hel faragut. Jesam završio. Zdravo se ljudi Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam bilo je sahti dođu mušici do <clears throat> te kada bi oni završili poslanik alejhi salatu vesselam rekao hel faragut. Jesam završio. Kad je završio sa svojim govorom poslanik sallallahu alejhi wasallam bi mu sabrati to ima nešto što se zove husnu istima. Znači lijepo odnosno ljepota slušanja. Znači što je također da kažemo umjetnost. Umjetnost koja je došla u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ja sam mislio večeras da spomenem neke stvari što je spomenula ulema e, pod naslovom bolesti jezika. Jer bolest jezika nije samo jedna. Nije samo gibe, ima više bolesti jezika. Pa sam mislio ukratko da se dotaknemo ovoga što spomen, što spomenuli islamski učenjaci. Pa je tako prva, prva bolest što se spominje jeste da čovjek govori o stvarima koje ga se ne tiču. Da čovjek govori o stvarima koje ga se šta, koje ga se ne tiču. I zato kaže Allah u poslanika alaihi salatu salam, kao što došlo hadisu Bukhari muslima, od Abu Hurire radijallahu ta'la anhu, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ko vjeru Allahu sunni dan, neka kaže što je khair, što je dobro ili neka šuti. Neka kaže što je khair ili neka ili neka šuti. Zato je također došlo u društvo, zabilje živam termizu u svom sunanu, da Allah posanika alaihi salatu wasalam rekao min husni islami mar'i terku humala ja'ni. Od ljepote islama jednog čovjeka jeste da ga se ostavlja, jeste da ostavlja ono što ga se ne tiče. E, kako samo se navodi lije primjer? A to je da draga vreću, vrijeme koje nam je Allah Đelešanu dao. Vrijeme. Znači to vrijeme ti Allah Đelešanu dao da ga koristiš. I čovjek mora svoje vrijeme da koristi u hajdu stvari. Jer to vrijeme idu. Znači pogledajte kako mi kažemo, joj kako brzo vrijeme prolazi, kako brzo idu heft, kako brzo ide godina, kako... Rat bio, mi ono pričamo i sad o ratu kod je bio jučer, 15 godina prošlo, da je, da je bio rat. Znači kako vrijeme brzo ide. Znači jučer smo bili, sad vidiš sve od jednom čovjek si, oženje se ima 10 godina, ima 5 godina, ima žed, vrijeme ide. Tako će brzo doći, sam 40, 50, 60 i tako dalje. I zato vrijeme, ko spozna vrijeme, spozna je sve koji je spoznao vrijeme, korištenje svog vremena, da ga koristi ono što će mu koristiti za drugo vrijeme, to je za sudnji dan, taj čovjek spoznao tu nauku. Međutim, onaj koji zna tu stvar, međutim, umjesto sa tim svojim vremenom, da se pozabavi sa onim što će mu koristiti, on se počne pozabavljati nešto čega se ne tiče. Ne samo što mu neće koristiti, nego što će mu štetiti. I zato, gdje je ovaj bio, šta je radio, jesi li ga vidio, nisi li ga vidio, šta je ovaj radio, e, znači, mnogije te stvari, pogledajte, ako, mi, ako se vratimo u svoj govor, ono što govori, vidjet ćemo da veliki postotak našeg govora ima oko onoga što ga se ne tiče. I zato kaže ulema, ko se pozabavi tim stvarima koje ga se ne tiču, a ostavi to vrijeme da ga koristi za hajr, kaže, to je primjer čovjeka koji je našao zlato, našao srebro, našao dragulje, našao bisere, I ostavi te bisere i ode, kaže, čeprka po smeću. Čeprka po smeću, uzima smeće, sakuplja smeće. A vama našao biser, našao dragulj, našao zlatu, našao... To mi ne treba. Hoću ja na smeće. E tako isto primjer čovjeka koji zna da imaš ime da koristiš, da učiš. Sad, fala Allahu, djelšan, imaš, uzmiješ, upališ, drs slušaš, upališ, kuran slušaš, uzmiješ knjigu, odješ predavan, po... nećeš to, hoću spijat kafe, govorit ovaj vaki, jesi vidio kako me je pogledao, kako me nije pogledao, kako je me rekao i tako. Znači, ne samo da nema korist, nego je to stvar koja vodi čovjeka u haram, koje ćemo kasnije detaljnije objasniti. I zato ulema prvo, prvo što napominje, jeste napominje ovu stvar. Druga stvar, draga braćo, druga stvar, draga braćo, jeste govor, da čovjek svoj govor, odnosno druga bolest jezika, da čovjek govori o neistini. E, ovo ulema naziva, kaže, el qavlu, el qavl el batri da čovjek govori ono što je neistina. Šta znači ovo, znači govor koji je neistina? Znači da čovjek govori o stvarima koji su haram. Da priča o haramima, da prepričava harame, da sluša haram i tako dalje. Znači to je nešto sve što se jednim, na, eh, jednim nazivom naziva neistinit govor. Znači govor koji je neistina. Međutim ti ga slušaš, ti ga prepričavaš, o njemu pričaš i tako dalje. Draga braćo, Ovo je jedna veoma velika stvar. I zato zabilio žima Buhari muslima debu Hureyre radi Allah tala anhu da Allahu posanih sallallahu alaihi sallam rekao. Znači, brate, pažimo, ovdje sam adizu spominje riječ, ne rečence. Da Allahu posanih sallallahu alaihi sallam rekao Inna l'abda la yetekallamu bil kelime min ridwani Allahi ta'ala la ilqi laha balan yerfa'uhu Allahu biha ila al Kaže, zaista će rob reći riječ, jednu riječ, koja je od Allahovog tebareke wa ta'ala zadovoljstva. La yulqi leha bala. Neće obraćati pažnju na tu riječ. Allah će ga sa tom riječu uzdignuti u džennet. Allah će ga, pazite, sa tom riječ. Rekao je riječ, nije obraćao pažnju. Allah tebareke wa ta'ala mu dao rate riječ u džennet. Šta znači nije obraćao pažnju? Na primjer, kada je čovjek hajl, kada se navikne na hajl i da govori o hajlu, on će negdje kada dođe, automatski početi govoriti o hajru. Neće on pripremati sad za taj govor, nego će odmah reći. Kada vidi neki hajr, automatski će drugog pozvat na neki hajr. Znači neće biti, neće se nešto spremat za to. Zašto? Zato što se čovjek navikuo na hajr. Gdje dođe, on govori o hajru. E, kada čuje neki hajr, on je drugog pozivio na ta hajr. Došao se ne, možda išao se ulicom, ti si pošao negdje na predavanje, rekao se čovjeku, e, haj sa mnom na predavanje. Čovjek pošao, vidio, promijenio mu se život. Znači koliko je ljudi koji su tako krenuli putem sam što je, ja išao, kaže, rekao neko, haj sa mnom, kaže, kad sam vidio, promijenio mi se život. Ja znam čovjeka koji je, koji je tako počuo. Kolega mu rekao, haj, haj, evo idem ja na predavanje, haj ti sa mnom. On tamo, to, čovjek se promijenio. I njegovim sebebom se još ljudi i drugi promijenio. Međutim, isto tako. U istom hadisu kaže Allah poznanik, ali nije se promijenio. Zaista će čovjek re, reći riječ koja je min sehatillahi ta'ala, koja je od Allahove srđbe, La ilqi laha bal. Neće obrati obraćati pažnju na tu riječ. Kaže pa će na te riječi biti bačen u džahnem. A to, draga braćo, i te kako se dešava kada se čovjek, čovjek mnogo šali. Kada se čovjek mnogo šali, onda počne govoriti, ne znaš, ono što mi kažemo, ne znaš što govori, počne govoriti o haram, počne ovo, sve mu zanimljivo, haram mu postao sladak, džahnem mu postao sladak, islam mu dosadio, i onda sa tim, hop, Allah te barak ta'ala ga može basiti u džahnem. I zato, kada govorimo o ovome što je govor neistinu, jednu ću stvar večera spomenuti. Znači jedan haram. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva od toga. I našu omladinu. I zato ovoj stvari u istinu, znači primjećujem, primjećujem, a niti istraživam, niti tražim, ali primjećujem da ima ljudi koji idu u džamiju koji su posjećeni tome. Međutim, Allah tebareku wa ta'ala molimo da nas sačuva od harama. A draga vraća, to je danas nešto što je zavladalo, a to je gledanje serija. Znači, pogotovo danas, kada se pojavile pod navodnicima nekakve muslimanske ili turske serije. I čovjek ide u džamiju, žena pokrivena, međutim, sve zna što se dešava. Znači, prati serije, znači, ama zama kod osto serije koje govore o ashabima i tabinima znači serije, kod su to serije koje govore o ashabima i tabiinima i gdje se samo citira ajit i hadis. Hrana, braću, svi će se složiti sa mnom. Da ono što je glavna sa u tim serije, jer ne bi bila zanimljiva da nije toga. Da je većina tematika ti serija blud, zinaluk, prevara, muž prevari ženu, žena prevari muža i tako da. Znači, to je glavna sigurno tematika takvih serija. I zamislim da, čovjek musliman, koji pada Allahu tabaraka wa ta'ala na sečnu. Žena koja pada Allahu tabaraka wa ta'ala na sečnu. Koja zna šta je zinaluk. I čak znate, draga braću, da Allahu poslanika alihi sanatu wasalam kaže da je zinaluk oči u pogled. A da je zinaluk, zinaluk jezika govor. I to je čovjek onda kasnije prepričava. Jesi vidio šta ovaj uradi ovoj? Kako ova ovoga, kako ova ovoga draga braću, to je jedan musliman koji se Allaha boji. To je jedan musliman koji vjeruje u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam može sebi dozvoliti. Kaj la havla wala kuvati illa. Čovjek ponekad radi svojih greha, kad ide greje, zagrije, greje, zagrije, počne činiti određenu stvar, nije ni svjestan toga. Međutim, zato smo tu da se napomenemo na to. Draga braću, čovjek koji vjeruje u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da sjedi i da gleda satima iz dana u dan da gleda u haram. I zato neće se zadržati na to. Ovo što ću vam reći, neka se čudi ko će se čuditi. I neka se posle toga prepričava ko će prepričavati. I neka se smije ko će se smije. Međutim, draga braću, sva fikski e, simpoziju islamske uleme, fakija, fukaha, su rekli da uneseš televizor u kuću da je to haram. I sad nekako god hoće kaže e, da oni koji to govore da su nazadni, da su vaki, da su... Znači kažu da uneseš onaj šeitan, da je to haram. Znači ja mogu sad ići put pročitati fetve u Lemi. Znači imena ovog... Od savrema nisam islamski kolegija, fetvi, pojedinac, da je to haram. Osim normalno da to bu, budu čisto islamski kanal. Da uneseš to, ko što da, a danas, hvala Allahu tebareku ta'ala, ima dosta islamskih kanala. I na engleskom i na arabskom, naravno na našem jeziku nema. Da imaš to, to je u redu. Međutim, druge kanale, znači kažu, ne kaže vam Džavad Gološ, nego vam to kaže Bin Bazi, Usejmin, Albani, i kolegi u Židi, i kolegi ovdje i tako dalje. Pa ako će se neko smije, nek se smije njima, nek se ne, ne smije meni. I zato vam još jednom kaže, znači da čovjek gleda to, koji vjeruje Allaha tabarak wa ta'ala i sudni dan, draga vraću, da se Allaha tabarak wa ta'ala, ne samo to još, da to čovjek gleda, da kažemo sa svojom familijom, sa svojom ženom, sa svojim djecom. Djeca da ti rastu, da ti to gledaju. Da se djeca odgajaju uz budi zinalog. Da ženu koju su uzao kao je manet, umjesto da je podučiš Allah ovoj vjeri, ti da joj kažeš, hajde sa mnom gledam haram. Allah mi, molim Allah tabarak wa ta'ala da nam podari koliko. I da nam podari da se Allah tabarak wa ta'ala istinski boji. I draga braćo, znači, jel se to dešava? Znači, ova stvar, u srajnosti na pravom putu, je nešto o čemu čovjek treba da razmisli. Znači, je to moguće da je nekome islam dosadio? Znači, prije smo mašala imali, volili i otići u džamiju, imali želju da učimo Kur'an. Međutim, sad šta? Prošlo. Nije više fora. Nije više moda. Znači, čovjek kad jednom se počne furat na džahennam, ono što je znao, on vola drugima govorio. On drugima govorio, boj se Allaha, savjetovo fino i sve to, sad kaže, slušaj, kaže, mora čovjek biti u skladu društva, mora čovjek biti vaki, ne može, mora znati koja je serija. Znači, ako nisi to, onda si papak, onda si nikakav. La havla vola puti. Znači, islam, je li moguće da nam islam dosadi? Može li islam dosadi čovjeku? Može li ti džahennam postati sladak? Ideš putem i znaš što je džahennam. Znači, žena, mašla prije se nosila, Allahu akbar da e, sad vam to više. Sad se mora malo tegnuti, malo zategnuti, malo našminkati, malo ovo. Zor, sad je hrnom i poslao sladan. La havla vola kuvati bila bila. Molim Allah, tabarik wa ta'ala, da nam podari uzrajno zdraga vraću. I ovo je jedan veliki balaj, veliki musibeta. I zato pogledajte ono, pogledajte ono što je, što je naša ulema govorila. Znači, kako te neke stvari, prija, prija, znači, ono što nisu Allahu i tabarak i ta'ala naprijatelji, ono što nisu mogli naprijatelji islamu, mogli da urade puškom, sada mogu preko jedne 20 sa 20, 50 sa 50, uradi, ubaci ti gotovo. Ljud se prohelači, zaboravaju džamije, zaboravaju Allaha, zaboravaju dunjalu ki ahiret. Radi čega? Radi žena. Svaki dan vidimo da čovjeku tako dolazi problemi u braku, postane mu je dosadna njegova žena. Znači gotovo, sad više ne. Svaki dan on vidi tamo neku. I kak? I nije čudo što ljudi idu u takve harame ko što idu. I onda, i on, mislim to je sad zasebna jama baš tema. Znači ljudi odoše u razne harame da Allah te barek ve taala o tome sačuva. Sljedeća stvar draga braćo koja je bolesti jezika jeste ružan govor. Znači ružan govor u smislu ružnih riječi, psovanja, proklinjanja, e, spominjanje stvari kao što su stidna mjesta, spominjanje intimnih stvari, intimni radni, znači sve je to došlo znači kao jedna vrsta ružnog govora i bolesti jezika. Naravno, ovim je sada nemam, nemam vremena da puno govorim, da se toga dotičam. Jer, znači to ponovo bi na tome ostalo. Međutim, samo ono što vam mogu reći. Jeste, draga braćo, da Allah te barake wa ta'ala, Allah te barake wa ta'ala u suri Isra kaže, obraća se svom poslaniku, alaihi salatu wa salam, وَكُلِّ عِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنِ I reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. I reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepši. Znači, tvoj govor neka bude kakav, neka bude najljepši. Ono što najljepše možeš da imaš od riječi, koristi. Vrate pažnju na ovu stvar. I ovo je nešto, ovo je opet jedna, da kažem, umjetnost. I zato je također umjetnost koju nalazimo u sunnetu Allahu poslanika alaih sallatu sallam. I zato čovjek mora muslima da se navikava kada govori riječi, da to budu najljepše riječi. Čak i kada je u Srbiji. Normalno, čovjek se naljudi. Međutim, u Srbiji, da čovjek kaže subhanallah. Kaže alhamdulillah, da kaže Allahu ekber. Čak, na primjer, ako se muž i žena posvađaju i sad muž hoće da kritikuje nešto ženu. Ne da je kaže glupačo, budalo, konju, idiote, kozo. Ne da je kaže Allah te nagradio, Allah se smilovo, Allah ti dao svako dobro, podario ti džennet. Znači da, i tu koristi, i tu koristi najljepši govor. A ne da kažemo, da čovjek u svakodnevnom kada govori da se obraća svom bratu da kaže Allah te nagradio. Allah ti dao svako dobro. Da svoje ženi kaže Allah ti dao svako dobro. Hoćeš li mi Allah ti dao svako dobro. Allah te nagradio. Znači to je nešto znači što nam je došlo i nešto na čemu nas odgaja Allahu te barek ta'ala. Draga braću, posebno, posebno, posebno. Ovdje spominjemo sada sa ženom. Zato što ono Znači ti stvari i kako zna da se dešava između muža. Međutim, posebno da vodi i da bira svoje riječi, da vodi računa kako će se obraćati svojim roditeljima. Kako će se obraćati svojim roditeljima. Znači da u obraćanju prema svojim roditeljima da bira naj, naj, naj, naj, naj, naj i sto puta naj, najljepše riječi i najljepše izraze. Molim Allah, tabarik wa ta'ala, da nas učini takvi. E, sljedeća, također od bolesti, što islamski učenjaci spominju, jeste šala. Ili da kažemo tačnije, mnogo šalje. Mnogo šala. I zato je došlo u sunnat poslanika alaihi salatu wasalam, da Allah poslanika alaihi salatu wasalam rekao, وَلَا تُكْثِرِ الدَّحِكْ فَإِنَّ كَثْرَةَ الدَّحِكْ تُمِيتَ الْقَلْبِ I nemoj se mnogo smijati, jer mnoštvo smijeha umrtvuje čovjeku u srce. I zato ako vidite, Znači, kao što kažem ulema, ako pogledamo, vidjet ćemo da je Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam se šali. Međutim, da je njegova šala bila, da, se, da kažemo, da je bila ispunila dva uslova. Prvo je da se šalio malo, ponekad, da bi se šalio. I druga je stvar da je njegova šala bila istina. Da nije u svojoj šali govorio neistine. Znači, prvo što je da je bilo malo, ne da je bilo pretjerano. Drugo, da je šala Allahom uposanika sallallahu alaihi wa sallam bila, da nije u njoj bilo neistinitog govora. Međutim, ono šta je ovdje sada? Šta je ovdje sada? Znači, kada neko kaže, dobro, e, šta je zapreka sada sa mnogo šalim? Nije nikakva zapreka da spišališ. Međutim, ako ne obratiš pažnju na to što se zove mnogo šaljenja ili pretjeranog šaljenja, budi siguran, budi siguran. To manje više si znamo da će te takva šala odvesti u nešto što je sto posto haram. Da će te to i takva šala odvesti u nešto što je sto posto haram. I sljedeća stvar, draga braćo, i ono što je možda najbitnije i najvažnije, jeste bolest koja se zove gibet. Bolest koja se zove kako? Koja se zove gibet. Normalno već smo spomenuli ajet iz sure Hujurat gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori o gibetu. E, prije svega da vidimo šta je definicija gibeta. Definicija gibeta kao što došlo u hadis poslanika alaihi salatu wasalamu i radostim hadisima, jeste da je gibet zikru ke ahake bima jekre. Spominjanje tvojeg brata po nečemu što on ne voli. Ili što prezire. prezire. Znači po nečemu što on prezire. Pa kažu ashabi, jer to je bilo kad je Allah poslanika alaihi salatu wasalam rekao, etadruna mele gibet. Znate li šta je gibet? Pa kaže Allah njegov poslanik kad bi znaj, pa kaže spominjanje tvojeg brata po onome što. Pa kaže sahab Allahu poslanik, a to je ona šubha što većini ljudi dođe. čovjek kad ljubi kaže, pa nisam ništa slago kaže. Sve je to istina. Pa kaže Allahu poslanik, šta kaže ako se u istinu kod njega nađe? A koji istin taj čovjek ima to što sam ja spomenuo? Je znam to prezire, međutim on u istinu se to kod njega nađe. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, a se to kod njega nalazi, kaže fakadir tabtahu. Onda se ga kaže ogibati. A ako se kaže to kod njega ne nalazi, onda se ga potvorio onda si slago na njega. A ove stvari idu jednom s drugom. A to je većinom da onda čovjek kada gibeti i kada se taj gibet počne prenositi, tu se nadodaje riječ, poriječ, ovo, ovo, i tu bude i gibeta, i bude potvore, i tako dalje. I zato samo pogledajte ovo. Hadis koji je zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala an. Da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam se na oprosnom hađu obratio ashabima pa im rekao ayu yawmin hada pa im je rekao koji je ovo danas dan pa mu kaže ovo je yawmun nahr pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam koji je ovo grad ovo je kaže sveti grad i sveti dan yawmun nahr je sveti dan Mekka je sveti grad. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u kojem smo mjesecu? Kaže u svetom Allahovom mjesecu. فكاجه بسني صلى الله عليه وسلم كاجه فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم كاجه إزاي سيباشا كرب إباش إميتك إباشا تشاست Znači pogledaj, nema razlike. Nema razlike između muslimanove časti i njegove krvi i njegovog imetka. Znači nema razlike udariš li ga ili ukradeš li mu ili ga ubiješ ili ga gibetiš. Znači ovo su riječi poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. I zaista je vaša krv, i vaš imetak, i vaša čast su sveti. Kao što je svet ovaj dan, kao što je svet ovaj grad, kao što je svet ovaj mjesec. Čovje znači, tri stvari. Između ostalog šta? Čovjekova čast. Znači muslimanova čast je sveta kao što je sveta Kaba. Kao što je svet Allaho mjesec, kao što je svet Jom Nahar. Znači tako je svet. I zato se prenosio od Abdullah ibn Omera radijallahu ta'la anhu da je činio tavaf oko Kabe i da je gledao u Kabu. I da je govorio, kaže, ti si, tako mi je Allaha sveta. Ali kaže, čast jednog muslimana, još, sve, još, još veće svetosti od tebe. Čast jednog, čast jednog muslimana. Jednog muslimana jednom muslimanu. I zato, draga braća, pogledajte također ono što sam rekao, zabilješ imam Abu Dawud u svom sumjanu da Abdullahi na Amra ila Asa radijallahu tala anhu, da Allahu pasani sallallahu alaihi wa sallam rekao se takunu fitan. Kaže, bit će fitne, fitnaruci. Kaže, i bit će u tim fitnarucima, kaže, katla. Bit će, kaže, mrtvih. Kaže, poslani sallallahu alaihi wa sallam, al lisanu fiha ašaddu min vaq'i sejfi kaže u tim danima kaže jezik će biti gori od sablje jezik će biti gori od sablje to jest ono što će jezik posijati od smutnje je gore od onoga što će doći od sablje i zato pogledajte uopšte među ljudima, u čovečanstvu što su bili belaji. Jel to je ko došao i, i, i šista mira izvadio sablju ili pištolj ljubio nekoga? Niko. Nego je sve počelo sa riječima. Sa malim riječima. Znači sa jednom riječu dođe ono što dođe. I zato, draga braću, Allah vas nagradio. Znači, čovjek u većini slučajeva kada gibeti, znači gibeti zato što vidi sebe iznad drugih. Znači, vidi svoj islam iznad islama drugih ljudi. Vidi sebe mašala boljim od drugih. I zato kaže ulama, kada neko hoće da ugibeti, kaže, u stvari, kada govori šta je lijek, lijek od gibeta, kažu kada neko hoće da ugibeti, da potvori, da, da govori, kaže neka onda prva stvar, bude svjestan da sebe sa tim dovodi, da sebe može da sveže za Allahovu srđbu. Da može sebe da sveže zašto? Za Allahovu tabarak ve ta'ala srđbu. Kaže druga sa neka pogleda svoje sramote. Hoćeš da spomeniš nega, vidio nega u nekom haram, znači prvo pogleda svoje sramote. Čovjek kada vidi svoje sramote, Znači, ako je iskren, prema sebi zastidit će se. I reći, šta imam ja govoriti o toku? Međutim, kažu onda opet. A ovo ja sad dodajem od sebi, kažem, ako ti šeitan dođe, pa pomisliš da si ovaki. Ovo se može desiti, ali rijetno. Pa kažu, a ako čovjek vidi da kod sebe nema nikvi mahana, a to može da se desi rijetko, da čovjek bude bez mahana. I zato ja dodajem od sebe, ako ti šeitan dođe i kaže ti nemaš mahana, kaže onda zahvaljivaj Allahu na blagodatima. Što ti je podario da si taki. I kaže nemoj dozvoliti da tu ljepotu koju imaš tu čistoću da uprljaš sa gibetom. Nemoj dozvoliti da to šta? Da to uprljaš sa gibetom. I zato, draga braća, nas je danas, znači da danas, kad pogledamo omladine, mladi ljudi koji dolaze u džanu, jer danas puno tih ljudi nije. Međutim, imali međusobno, e, da kažemo, trzavica, netepeljivosti, ovoga naravno ima. Zbog čega radi jezika? Radi čega? Radi jezika. I zato dešava se dođe čovjek kaže, kaže taj, Allah mu se smjela ovo, vaki. Ovaj, ovaj vaki. Ovaj vaki. Ovaj vaki. Znači nema niko da je ostao. Znači samo što ne rekne čovjek sebi jedini sam ja. Jedini sam ja. I zato ako je neko iskren, vratite sad pažnje ovu Ako je neko iskren, kad vidi neku mahanu kod nekog svog brata, neka dođe tom bratu. Ako ne postupi tako, znači to je dokaz znači, njegovog poganluka. Ako neko istino je vidio kod svog brata nešto, znači vi ste vidjeli nešto kod vašeg brata Đovada, znači dođeš fino Đovada i kaže Allah te nagradio, to što sam kod tebe vidio, to je tako i tako. Znači to je tako i tako. To je tako i tako. I normalno, s druge strane, čovjek mora da sebe nauči na prihvatanje savjeta. Da budeš spreman, da uzmeš savjet. Od koga god da ti dođe. Međutim, ako to naučiš, onda počneš govoriti na kafama ovaj vakti, ovaj naki, onda znaš sa koliko si tu belaje i musibeta došlo? Znači sa hiljadama. Sa hiljadama. Prva stvar u gibet jesu. Znači evo vidite. Znači vidite šta je gibet. Šta je jezik. Druga stvar. Drugog si načero da sluša gibet. I njega se stavio na iskušenje i on je sad na haramu. Onaj koji te sluša, a ne osporiti to je tvoje, i on je u haramu. Znači, druga stvar. Treća stvar, učinio se da taj koji sluša, da promijeni mišljenje sad u svom bratu muslimanu, je tako? Četvrta stvar, i on će sigurno početi da gibeti, već u velikom broju slučajeva. I on će početi šta? Da dalje gibeti. Pa će sljedeći, pa će sljedeći, pa će ovaj, pa će onaj. I još jedna stvar, što si tom bratu muslimanu koji su gibeti zato što su na njom boli. I što si ga izijetio. Zato što si njega šta? Izijetio. A zato, a taj čovjek, koji možda našim očima, znači, oni, što mi kažemo, zadnji jado, znači, zadnji jado, znači, zamislite, znači, da ima neko koji je zadnji jado među nama, znači, Marku mu daš, znači, taj čovjek je možda Allahov evlija. Taj čovjek je možda šta? Allahov evlija. I možda je on od onih za koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže u hadisu kuci men aada li walijan فقد آذنته بالحرب كاجي كو ازيتي موغ أذليو كاجي يامو أبيبلو مرت فتي الله تبارك وتعالى أبيبلو مرت وسميسو جيش فنجي نيسي راحت وكشي نيسي راحت سجنو نيسي راحت وسكم شيما نيسي راحت نجي زاشتو zato što se ezijetio, ezijetio muslimani. Međutim, bolam, ako hoćeš iskreno, i zato pogledajte. Subhanallah, na izreku. Uleme kad kaže, kaže, jedan nam kaže, kaže da čovjek obuče, da obuče zlatni prste, da poslije nam zlatni prste. He, he, he, koliko je lakše nego da ogibet jednom muslimanu. Muslimanu čovjek se preču da nosi zlatni prste. I znamo svi što znači da, da, da čovjek musliman stavi zlatni prste. Međutim, hajde sada razmislite. Da čovjek obuče zlatni prste da ga poslije nosite. Sa čim je, kom je tu na, naštetio? Idu njubel, komi? Samom sebi. Je li hoće li se ovaj drugi jezijet što je on vidio na njemu zlati prsti? Ni. Obučeš, ti ga si. Znači, obo, zlati prsten si stavio i nosaš ga, kome? Znači, sebi se naškodio. I sad opazite, inače, tako su grijes, neki grijes su, znači, šteta samo tebe lično. A neki su i tebi drugom. I ideš i šta? Ništa. Međutim, kad gibetiš, pogledaj šta su radio. Pogledaj kakvog si belaja uradio. I zato one stvari koje se dešavale među ashabima, koje su bile kroz istoriju islama, znači da ti ljudi koji su počeli govoriti o Osmanu radijallahu ta'ala anhu, ma da su obukli deset prstenja i da su se svi, sve oko sebe zlato, ne bi nanijeli toliki belaj umetu koliko su nanijeli kada su počeli da govore Osmanu radijallahu ta'ala anhu. I zato, brate, pažnji, znači, zato ovu sa reci samom sebi. Da stavim zlatni prsten, i da počnemo ovdje sa zla. Znači ne jedan, nego deset da imam. I lančića i ne znam čega. To je manje sve od jednog gibeta. Sve je to manje od čega? To je sve manje od jednoga, od jednoga gibeta. I zato, draga vraću, međutim, posebno što ovdje govorimo i napominjemo, jeste govor o ulemi. Govor o ulemi. I govor o ulemi. Jer koliko je danas ljudi koji se igraju koji kažem, koji su govor o ulemi uzeli ibadetom. I on, znači pazite ovo, zato kaže se rahim Allahu mra'an arafa qadra nafsihi, arafa haddahu fa waqafa anjahu, Allah se smilovo čovjeku koji spozna sebe. Allah se smilovo čovjeku koji spozna svoje granice i stane kod ti granica. Znači dođe čovjek kaže, ja mislim da ovaj pogriješio, ja mislim da je ova, ja mislim. Allahu rabbi, svi smo, od svi u nas se traži prvo da poradimo na sebi na svojim porodcama, na svojim ženama, na, svojim djet, na svojoj djeci. Da radimo koliko možemo, da savjetujemo svog brata fino. Međutim, čovjek, čovjek hoće, znači nema. Nema, znači, nema mimbera da mu daš na dnjolku da se ne popio na njega da vazi. Znači, da mu kažeš, hajde u poslaniku u džami uđe, on će vazi. Međutim, pogledaš mu djecu, pogledaš mu ženu, pogledaš mu, ovo nikakve veze s vezom. Znači, ne bi rekao, znači, kad ga pogledaš, eh, ono, jel, kad bi šul, kad bi, ne bi ošte rekao da je taj čovjek muslima. Međutim, sak kome bi vazio i nema kome ne bi. Kada već, jel to tako ide? Jel to tako ide? Znači, čovjek prvo mora da pođe od sebe. Normal kažem, savjetuj, pozorava. Međutim, sve ima definiciju, sve ima granice. Sve ima kako se radi. I molimo Allah tabaraka wa ta'ala da nas usmije. Želim da samo ovdje spomenuti još jednu stvar. A to je, pošto ljudi, e, pošto ljudi sebi, e, pošto im šeitan prilazi s ove, s, ove, s ove strane, znači spomenuti samo još dvije stvari. A to je, e, znate da ulema e, govori da u određenim momentima ima kada je gibe dozvoljen. Znači u određenim momentima ima kada je gibet dozvoljen. E, ti momenata ima pet ili šest. Znači, islamski učenjaci, kada bi se vratili na govor, kao što govori mama, ne, drugi vidjeli bi da kažu da ima da je gibet dozvoljeno. Pa ću vam spomenuti koje su te stvari i da ukratko i prokomentarišemo, da vidimo. Jer ponekad ljudi su ono, bacili pogled na ove stvari kada je gibet dozvoljen i onda sebi dozvoli sav gibet. Znači, nema čovjeka da ga gibeti, a da mu neće naći jedno od ovih tačaka da se nije priđe. Na primjer, prva stvar kada je dozvoljeno da čovjek ogibeti nekoga jeste et tavallum, znači jeste kada ideš kadi i kada se žališ na zulum nekoga. Naprimjer, da ode čovjek i da kaže, ta i taj čovjek me udario. Ta i taj čovjek me, naprimjer, ukro. Znači, to da uradiš, znači da odeš kod kadije, znači tu ti je dozvoljeno. Međutim, znači kao što će vidjeti, sve mimo ovoga, znači nije dozvoljeno. Druga stvar da čovjek traži fetvu. Na primjer, da čovjek dođe, kod čovjek alima i kaže, na primjer, da žena kaže, uvaženi šehu, moj čovjek je taki taki. Moj čovjek je škrt, ne da mi jedva preživljava. Međutim, inače da žena izađe da kaže, joj, kakav je muž, krt, moja ti, vakar, nije dozumno. Da čovjek odje, na primjer, da kaže, joj, kakva mi je žena, ma da Bog sačuva. Ništa u kući neće da pere, ništa u kući neće ovako. Znači, je to dozvoljeno? To je gibe. Međutim, da ode čovjek, na primjer, kaže, imam ženu koja je taka i taka i spomenje njene sramote. Znači, međutim, da u smislu da traži fetu, ili kao i slično prethodno, da traži kod kad je to dozvoljeno. Međutim, pogledajte samo shodno potrebi. I zato sve se ove stvari vrte, znači, da je to dozvoljeno u daruri, u nuždi ili u potrebi. Sljedeća stvar, na primjer, da se podpomogneš u otklanjanju određenog zla. Brate, pažnje ovo. Da se podpomogneš u otklanjanju određenog zla. Znači šta? Naprimjer, vidio si čovjeka koji čini haram. Vidio si čovjeka koji čini haram. Vidio si ga, na primjer, da, da počinio taj taj. Međutim, nisi blizak skroz sa tim čovjekom. I kod tebe provladava mišljenje da kodeš kod tog čovjeka i ti mu to kaže, to tebe neće prihvatiti. I nađeš njega njegovog bliskog prijatelja. Ali pa si to opet s iskreno namjerom. Znači, ne, ne, tak, tak je ovdje. Nađeš nekog njegovog prijatelja s iskreno namjerom i kažeš, Allah te nagradi. Onaj brat, sa koji si i ti dobar. Ja sam vidio da radi to i to. Pa Allah te nagradio da ga ti posavjetuje. Međutim, da kažeš samo tom čovjeku. Ili samo onome od koga tražiš da ti pomogne u otklanjanju čega toga, u otklanjanju tog zla. Sljedeća stvar, upozorenje muslimana. I sad ova stvar je, je da kažemo, ko pogrešno ovo razumije, upozorenje muslimana na nekoga, to je ono, znači, neko je širo otvorio ta vrata i sebi svaki gibe dozvolio. Sjedi i pije i kafu i kaže, slušaj, to ti je taki, on ti je taki, on ti je vaki. Što kaže, ja upozoravam muslimane na takve ljude. Upozoravanje muslimana na nekog se misli, draga braću. Znači, to spominje ulema. Znači, nije od mene. Naprimjer, kada ti dođe čovjek i kaže, slušaj, ja hoću da trgujem. Hoću da trgujem sa tim i tim čovjekom. Znaš li ti tog i tog čovjeka? On kaže, na primjer, Allah, ja sam trgovao sa njim, Allah je dobar čovjek, međutim, zna bi taki i taki. I tu da spomeneš, pazi, mahanu, tog čovjeka, što je u osnovi gibet, međutim spomeneš da te koristi. Znači, kako i on ne bi upao u tu stvar. Ili, na primjer, dođe čovjek hoće da se ženi. Na primjer, dođe čovjek hoće da svoju čerku da za nekoga. I ti znaš to. Na primjer, obratio se nekome ko zna tog čovjeka. Ti kažeš, vallaj, kakav je taj čovjek, reci mi. Znači, došao, prosi mi čerku. On ti kaže, vallaj, slušaj, ono što ja znam, on da je taki, da je taki, da je taki, da je taki, da je taki. Zašto to govori? Znači, zato, znači, da Znači, kako ne bi ovaj čovjek udao svoju čerku, na primjer, za nekom koji je griješnik. Međutim, opet šta? Da kažeš tom čovjeku. Ne znači na radio da odeš, na televiziju, na... ne, nego znači samo po potrebi da tom čovjeku to kažeš. Zatim sljedeća stvar, da neko bude poznat po nekom nadimku. Znači, u staro dosta ima ti nadimaka. Da bude neko poznat po nadimku, međutim, on, njemu to nije ništa što ga ljudi tako zove. Naprimjer ga ljudi zovu, zovu ga švabo, zovu ga čoro, zovu ga vaki. Znači, nema zapreke. Ako čovjek to dozvoljava, nema zapreke. I zato je među Selefom bilo, znači, a'meš, rahmatullahi alaihi, znači muhaddis, je znači od takvi, znači, zvali su ga a'meš radi mahane koje imao kod sebe. I tako dalje, međutim, oni su se sa tim bili zadovoljni i zato je dozvoljno. Znači, ako čovjek, ako čovjek je zadovoljan sa tim, znači, kada tako zovu, nema, nema šta, nema, zapreke, nema zapreke. Znači to su stvari, to su neke od stvari kada je dozvoljeno gibet. Međutim, opet, draga braćo, pogledajte. Znači to je stvar shodno potrebe. Znači shodno potrebe. Znači ne da čovjek ostavi. Znači sad, na primjer, ima li taj čovjek fajde što ćeš mu ti reći? Ima li fajde što ćeš mu ti reći? Znači nema fajde. Na primjer sad hoće, ima neki čovjek među nama, prijatelj, koji negativno uče na njega koji hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići. Međutim, ti sada kažeš njemu, jer na njemu nikakve fajde. A nikakve ovdje odca sad u čovjeku nije. Međutim, vidiš njega da se počeo sa njim družiti, a njemu da kaže slušaj. Znači, upozoravam te meni ga, on je čovjek musliman, međutim, upozoravam te na to i na to stvar. Znači, da mu spomeneš te tačke, ali opet da spomeniš mu zato što vidiš da od toga ima koristi, da je čovjek vezan za toga i tako dalje. Znači, opet obratiti, da ga breću pažnju. Znači, čovjek se treba bojati Allaha. Znači, bojati Allaha, znači, radi onoga što se nalazi među njegovim, među njegovim zubima. I čovjek ponekad sebi može uljepšati, uljepšati haram. Uljepšati ovo, međutim, haram, ostaje haram. Njega ništa ne mija. Znači, to što se ti naviko da gledaš televiziju, znači, to ti neće promijeniti haram. Haram, ostaje haram. To što se ti u furoj misli da to nije haram, to je haram. I niko taj haram neće, neće promijeniti. I još jednu stvar koju sam mislio da spomenem, E, a to je e, pokajanje od gibeta. Halal ti malo smo odužili večeras, međutim, e, samo da spomeni jednu stvar, a još, a to je pokajanje od gibeta. Pokajanje od gibeta, draga braću, biva kako? Prije svega u gibetu, e, kao što smo vidjeli, ima više belaje musibeta. Pa tako tu čovjek je počinio grih, znači, skrnavio pravo, i Allaha te barake wa ta'ala i roba, i Allahu roba. Pa prva stvar, znači, skrnavio Allahu pravo, znači to što je Allah naredio, Allah je zabranio gibeta. I zato čovjek kada ugibeti mora, mora se pokajati Allah tabarak wa ta'ala za to. Druga stvar jeste da mora, ako je taj gibet došao do tog čovjeka, da mora da traži halal od njega. Da mora šta? Da traži halala od tog čovjeka. I ovo jeli, spada po ono opšte pravilo, a to je bilo koji zovu. Bilo koji napravda ako se učinio bratu muslimanu, a to je da dođeš i da tražiš hvala od njega. I zato samo ćemo spomenuti hadis koji je zabilio žima Bukhari u svom sa ima debu Hureyre radijallahu ta'la anhu. I dobro zapamte ovaj hadis. Kaže ko bude, kod koga bude nepravda prema njegovom bratu. To jeste ko je učinio nešto zlo svom bratu. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam fel je tahallal minhu ljevum. Neka danas, neka odma danas traži od njega halala. Prije nego što dođe dan kada neće biti ni dinara i dirhema prije nego što dođe dan kada neće biti ni dinara i dinama. I kaže, ako nasunji dan dođe, znači, poslanik Alihi Hadisu Buhari i Debu Huriri, ako nasunji dan dođe taki, kaže, onda će, kaže, uhidha min hasanatihi. Onda će biti uziman od njegovih dobrih dijela. Znači, ako se ogibet joj nekoga i nasunjem danu dođeš, bit će uzimat od tvojih dobrih dijela. I bit nabacivan u tom čovjeku. I zamislite, subhanallah, čovjek se trudio na dnjalku, iskreno uradio, primljeno ti djelo kod Allaha vidiš na sunjem danu ide ode ome ode ome ode ome i ništa ništa ti ne ostaje ne samo to kad poslanik Ali sallallahu alejhi ve sellem ako čovjek ne bude imao kod sebe ako čovjek ne bude kod sebe imao dobrih djela onda će ome koji je ogibečen bit će uziman od njegovih loših djela od njegovih loših djela i bit će tebi nabacivan i bit će i bit će tebi nabacija. Međutim, kao što kaže ulama, znači druga stvar, ako se desi da gibet nije došao do čovjeka, onda jedan broj ulama kaže da je dovoljno samo da moliš Allaha, da tražiš oprsta za njima. Da se pokaješ normalno, da se odlučiš da se nikad više to niješ rad i da moliš Allaha tabaraka wa ta'ala oprosta za tog čovjeka. I da ga spomeneš po dobro. Da ga počneš spominjati, da ga počneš spominjati po dobro. Da ga počneš spominjati po dobro. I završio bi ovaj večerašnji govor sa dva hadisa, to je hadis koji je zabilio imam termizi u svom sunanu od Sufjana ibn Abdullaha Thakafija, da je rekao Allahu da je kao što ovaj sam hadis već bio spomeno da je Allah da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam ja rasul Allah ma akhwafu ma takhafu alayya da je rekao Allahu poslaniku šta je nešto obratite pažnju ovaj ashab ashab pita a poslanik odgovara I ovo znači zamislite prije nego što poslušate ovaj hadis zamislite u glavama u glavi ashaba da pita poslanika da odgovara Allaho poslaniće, šta je što se najviše bojiš za mene? Pa mi kaže poslanik alihi salatu wasalam, najviše se za tebe bojim ovoga. Najviše se za tebe bojim jezika. I hadis koji zabilježi trmizu svom sunan od umu Habibe radijallahu tala anha, da Allaho poslanih sallallahu alihi wasallam rekao, kullu kalam ibn Adama alihi la lahu. Svaki govor sina Adamovog je protiv njega, a ne za njega. Sve što izađe iz svoj usta će biti dokaz protiv tebe, a ne za tebe. Kaže, osim, osim naređivanja na dobro, odvraćanja od zla i spomnjanja Allaha. Osim naređivanja na dobro, odvraćanje od zla i spominjanje Allaha. I zato sam vam kažem, pogledajte još jednom ovdje, vrijednost učenja Kur'ana. Znači, vrijednost učenja Kur'ana i vrijednost onih koji se druže sa Allahovom knjigom. Vrijednost onih koji se druže sa. I zato, subhanallah, znači, nemojte mi pogrešno razumjeti, e, da sad ovo govorim, da veličavam ljude koji su hafiz. Molim Allah, tabarik ta'ala, da nam podari da iznesemo na dunjalu kako treba ono čemu nas je Allah, tabarik ta'ala, podučio. Međutim, ulema kada spominje, kada spominje gibet, kaže, a najveći i najgori je gibet, gibet oni koji su nosioci Allahove knjige i koji se toga drže. Oni koji su hafizi Allahove knjige i koji se toga drže. Kaže, to je najveća darađa, najveća darađa gibeta. I zato da ali ovo spominje, znači, pogledajte šta je vrijednost, znači, čovjek kada uči, kada čovjek uči Kur'an i kada se druži sa Allahom, tabarik i tala. Znači, taj nur Kur'ana šta čini u čovjeka. I zato, zašto opet vam kaže, zašto toliko hadisa o vrijednosti Kur'ana, o vrijednosti učenja Kur'ana, bola zato što to ostavlja traga na čovjeka. Zato što to ostavlja traga na čovjeka i čovjek onda biva ovakav. Čovjek onda biva ovakav. I zato molim Allah, tabaraka wa ta'ala, da nas učini od istinski iskreni Allahu te bareku taala robova da nas učini od onih koji se druže sa Allahom te bareku taala knjigom od onih koji rade po onome što Allahu te bareku taala knjizi onih koji se klone onih zabrana koje su spomenute koje su došle Allahu te bareku taala knjizi da nas učini istinski sledbenikom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem naqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru